الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فنعوذ بالله من البدعه والضلالات اللهم امين leo hii tukiwa tarehe ishirini na tatu ya mwezi wa jumada alula mwaka 1447 hijiria siku ya ijumaa katika markaz al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala au Masjid al-Imam Malik ketika nasaha juu ya kina mama na akhawati na ummahati kwa ujumla kabla ya kuanza muhadhara napenda kusema ya kwamba kama nafasi itakuwa imejaa na watu bado tukawepo au wakawepo kina mama itabidi muhamie upande mwingine huku wa vijana sehemu hii ni pana zaidi kuliko hiyo kwa hiyo mkiona tu bila kuambiwa na mtu yoyote mkiona ya kwamba nafasi imejaa hapo mlipo na watu bado hawajapata nafasi basi mnaombwa mje upande wa huku barabarani upande wa kulia wa mashariki mwa msikiti wa nje sehemu ya nje hii sio ndani ya msikiti nje pembezoni huku ikiwa sehemu yenu hiyo watu wamekosa nafasi baada ya hayo maneno leo hii insha allahu tabaraka wa taala tutazungumza na nyinyi mambo mbalimbali yanayofungamana na dini na tunataraji insha allahu taala tusichukue masaa mengi hivi sasa ni saa kumi na dakika arobaini yaani angalau saa kumi na moja na dakika arobaini tena au na dakika thelathini au na dakika e, ishirini tuwe tumemaliza insha allahu taala naomba nianze mazungumzo yangu mazungumzo yangu yanafungamana na kauli ya allah subhanahu wa taala ambayo tumeisoma hapo mwanzoni iliyosema ya ayuha ladhina amanu enyi wale ambao wameamini ittaqullaha haqqa tuqatihi muogopeni allah ukweli wa kumwogopa wala tamutunna illa wa antum muslimun na msife isipokuwa mfe hali mkiwa ni waislamu katupazungumze katika aya hii yanayofungamana na hii aya kisha tutatazama baadhi ya mambo ambayo yamo ndani ya aya hii biauni llahi subhanahu wa taala ya ayuha ladhina amanu enyi wale ambao wameamini ya ayuha ladhina amanu wanaitwa kwa sauti ya juu wanaitwa kwa sauti ambayo inazizindua nyoyo na nafsi ya ayuha enyi wale ambao ya ayuha enyi wale ambao alladhina amanu wale ambao wameamini sahaba jalilu أو صحابي جليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنسيما إذا سمعتم يا أيها الذين آمنوا بإنهم تكفسكي الله نسيما يا أيها الذين آمنوا فاصغوا إليه تجشيني سكيو كسوساوا كسكيليز هايو imma an yakuna amrun imma patakuwa kuna maamrisho wa imma an takuna nahyun au iwa imma an yakuna nahyun na ima patakuwa na katazo kwa hiyo tegesha sikio ya hayo maneno takayofuata baada ya ya ayuhalladhina amanu kwa hiyo huu ni wito ambao allah anautumia kunyanyua sauti kuwaita watu fulani au kuwaeleza jambo fulani bila shaka jambo hilo litakuwa ni jambo zito jambo lenye maana na jambo lenye kuwatenga, kuwatengeneza au kuwatengenezea dunia yao na akhira yao maneno ya allah subhanahu wa taala hayawezi yakawa ni maneno sabahalala maneno mabovu yasiyokuwa na maana hashahu ametakasika Allah na hailo kwa hiyo Allah anasema ya ayyuhalladhina enyi wale ambao wameamini enyi wale ambao amanu walioamini neno alladhina amanu wale ambao wameamini alladhina ni ismul mausuli ni katika maneno yanayoitwa asmaul mausuli majina ya kuunganishia na haya majina yanatambulika katika elimu ya, ya, ya, ya usuli lfiqhi ni katika alfadhu lumumi ni katika matamshi yanayowakilisha ujumla kwa hiyo aliposema alladhina amanu wale ambao wameamini maana yake watu wote walioamini waliamini dhakaruhum wa unthahum wanaume wao na wanawake wao hakuna katika hili neno linaloweza kumvua mwanamke na likampwekesha mwanaume peke yake neno hili halimaanishi hivyo kwa sababu ni katika alfadhul umumi ni katika matamshi ya ujumla yanayowakilisha watu wote enyi wale ambao wameamini enyi wale ambao wameamini wanaume na wanawake muda wa kuwa umeamini tu basi unaambiwa unaitwa unaitwa katika huu wito na walioamini wameamini nini ni wale ambao kwanza wameamini alghaib ni wale ambao wameamini ghaibu yale ambayo hawajayashuhudia kwa macho yao biummi ayunihim ni wale ambao wameshuhudia kwa ghaibu wameamini kwa ghaibu alladhina amanu bilghaibi wale ambao wameamini kwa ghaibu ghaibu maana yake hawajaona lakini wameamini hawajasikia lakini wameamini hawajawahi kumuona mtume wamemwamini hawajawahi kusikia sauti ya mtume wameamini hawajawahi kuona asru nubuwati zama za unabii hawajawahi kuziona wameamini hawajawahi kumuona Allah kwa macho yao moja kwa moja wamemwamini alladhina amanu bilghaibi ni wale ambao wameamini kwa ghaibu kwa hiyo wao wanaingia katika hili neno ya ayuhalladhina amanu enyi wale ambao wameamini kuamini kuna tazamo katika sura mbalimbali mbali moja ya njia ya mtu kuamini ni kuamini nguzo za imani sita kumwamini allah kuamini malaika kuamini vitabu kuamini mitume kuamini siku ya mwisho na kuamini qadari kheri yake na shari yake hii ni moja katika tanzu inayofungamana na imani waliomwamini Allah wanaitwa hapa walioamini mitume wanaitwa hapa walioamini malaika wanaitwa hapa waliamini mitume walioamini vitabu walioamini siku ya mwisho walioamini qadari wanaambiwa ya ayyuhalladhina amanu enyi wale ambao wameamini kama wewe unamwamini Allah ndiyo rabbuk Allah ndiye muna wako na unaamini ya kwamba Mola wako Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye khaliquki amekuumba wewe wewe ndiye ambaye unaamini kwamba huwa maujudun hayyun la yamut ni hai wala hatokufa wewe ndiyo ambaye unaamini ya kwamba huwa almutafarridu bi asma huwa almutafarridu bil ibadati wahdahu unaamini kwamba yeye Allah ndiye ambaye anapekeshwa kwa ibada yuko peke yake kwenye kuabudiwa unaamini kwamba lahul asmaul husna kwamba yeye ana majina mazuri wa amarana an nad'u bih na ametuamrisha tumuombe kwa kupitia hayo majina ukawa unaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala la yusharikuhu ahadun fil fil ubudiyyati hashirikiani na mtu yoyote katika kuabudiwa hashirikiani na kiumbe chochote katika kuabudiwa la malakun muqarrabun wala nabiyun mursal siyo malaika aliyekurubishwa wala mtume aliyetumwa ukaamini kwamba huyo ndio allah la yushbihuhu shaiun fi makhluqati hafananishwi na chochote katika viumbe vyake laisa kamithlihi shaiun wa huwa samiu lbasiru yeye ndiye ambaye ni as-sami' yeye ndiye al-basir laisa kamithlihi shay'un hakuna mfano wake na kitu chochote ukamwamini Allah subhanahu katika maelezo hayo na mengineyo na wewe ndiye ambaye ukawaamini mitume annahum rusulun wa basharun kwamba mitume ni, ni wajumbe na vile vile ni binadamu arsalahumullahu ila nnas Allah aliwatuma kwa watu wa hum min anfusina na wao wanatokamana na jinsia yetu bali hao mitume yuha ilaihim wanateremshiwa wahi na ufunuo mitume hao jau bisidiki wasadaka bih wamekuja na ukweli na ukweli huo allah akausadikisha hao mitume la yasuna allah ni masumun ni viumbe wasiomfanyia allah subhana maasi ukawaamini hao mitume na manabii kwa ujumla wao katika maelezo hayo jumlatan wa tafsila kwa ujumla wao na kwa upambanuzi mbalimbali minhum man taarifu asmaahu kuna wale unaowajua majina yao na kuna wale usiowajua majina yao lakini unawaamini hivyo hivyo kuna wale walioteremshiwa vitabu na kuna wale ambao hawajateremshiwa vitabu ukawa unawaamini na kuna wale ambao samahumullahu fil Qur'an amewataja Allah subhanahu ndani ya Qur'an na kuna wale ambao Allah subhanahu hajawataja ndani ya Qur'an ukawa unawaamini na hao mitume pia Allah subhanahu wa ta'ala akawapa miujiza mbalimbali miujiza ambayo ilikuwa na malengo ya tahaddi kutoa challenge kwa viumbe vyao kutoa challenge kwa viumbe wenzao ukawa unawaamini hao mitume basi wewe unaambiwa ya ayyuhalladhina amanu enyi wale ambao wameamini wamewaamini mitume na manabii lakini pia ukawaamini wewe ukawa unaamini malaika malaikatun hum basharun hum basharun wao ni viumbe kama viumbe vya Allah khalaqahum min nurin Allah amewaumba kutokamana na nuru na wanadamu Allah amewaumba kutokamana na mchanga ukaamini hao malaika lahum auswafun wana sifa mbalimbali wasafahumullahu fi Qur'an fi lquran alizowasifu allah ndani ya quran miongoni mwa sifa alizowasifu allah ndani ya quran miongoni mwazo ni kwamba hao malaika la yaasuna allaha ma amarahum wayafaluna ma yumarun malaika hawamuasi allah subhanahu wa ta'ala hii ni sifa yao lakini pia zimekuja hadi aya ndani ya Qur'ani mbalimbali zimethibitisha miongoni mwa sifa zao ni kwamba malaika kuna wale malaika ambao wana mbawa malaika wana mabawa miongoni mwao kuna malaika wana mabawa mawili mawili kuna wale wana mabawa matatu matatu kuna wale wana mabawa manne manne na kuna wale wana mabawa zaidi ya manne kama vile Jibrilu alayhi salam upande wake wa kulia mbawa zake ziko mia tatu na mbawa zake za kushoto ziko mia tatu jumla malaika huyu ana mbawa mia sita ukawa unamwamini jibril na pia unaamini kwamba jibrilu ni kazi alionayo ni kazi ya kuleta uhai wa binadamu jibrilu alaihi salam kazi yake ni kuteremsha wahi na wahi ni uhai wa nyoyo za binadamu ukawa unamwamini malaika israfil ambaye atakayeleta uhai wa binadamu wa mara ya pili pale ambapo atakapokuja kupuliza baragumu na kuwatoa watu ndani makaburi na kunyanyuka kuelekea kwa Mola wao Subhanahu wa Ta'ala unamwamini huyo malaika lakini pia unamwamini malaika malaika ambaye anaitwa Israfil kuna malaika aitwa Isra, Israfil na kuna malaika Jibril lakini pia kuna malaika ambaye kazi yake ni inzalul qatari ni kuteremsha mvua mvua ambayo ndani yake ina uhai wa binadamu inapoteremka ndani ya ardhi inatoa mimea mimea hiyo pinapatikana chakula cha mwanadamu kinapatikana uhai wa binadamu hiyo ni kazi miongoni mwa kazi za hawa malaika lakini pia kuna malaika ambao Allah subhanahu wa ta'ala qarrabahum ilayhi amewakurubisha kwake yeye kwamba hawa ni malakum muqarrabun kuna malaika ambao ni waliokurubishwa wapo karibu na yeye subhanahu wa ta'ala unawaamini lakini pia ukawa unaamini kwamba malaika hum aktharun min, min, min nas ahum aktharun min bani adam kwamba wao ni wengi kuliko wanadamu ukawa unawaamini hao malaika kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atati samau wa huqa laha an taita imepasuka imekaribia kupasuka mbinu mbingu wa huqa laha an taita na imekuwa na haki ile mbingu ipasuke iweze kuraruka ichanike chanike kwa nini kasema ma min maudhi'in hakuna sehemu yoyote katika mbingu huko juu illa wa fiha malakun isipokuwa kuna malaika sajidun au raki'u lillah isipokuwa kuna malaika aliyesujudu na mwingine amerukuu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na mbele yako wewe hapo ulipo upande wake wa kulia kuna malaika na upande wako wa kushoto kuna malaika nao wanaitwa kiraman katibin yaalamuna ma taf'alun wanaandika madhambi yako yote unayoyatenda na wanaandika matendo yako mema yale yote unayoyatenda hao ni kiraman katibin yaalamuna ma taf'alun lakini pia kuna malaika munkarun wa nakir malaika ambao wako ndani ya kaburi wanatusubiria tuingie makaburini watuulize maswali matatu man wa wama dinu waman nabiyuka muhammadun salllahu alaihi wasallam lakini pia kuna malaika ambao ni sayahun kazi yao ni kutembea na kukagua hilaku dhikri vikao vilivyokaliwa kwa ajili ya kumdhukuru allah subhanahu wa taala wakiingia kwenye hivyo vikao yahufunahum bisakinati wanawafunika watu wale kwa utulivu wayadhkuruhum inda llahi wa inda lmalai lala wanakwenda kuwataja wale viumbe kwa allah na mbele ya viumbe bora huko kwamba ya rab ewe allah fulanun bintu fulanin mja wako fulani binti wa fulani amekaa na kutaja amekaa na kusikiliza unachoso amekaa anasikiliza kheri zako anasikiliza sheria zako wanakutaja mbele za Allah subhanahu wa hawa ni malaika lakini mwisho kabisa pia wako malaika ambao wanaingia kwenye baitul maamuri wao malaika wanaingia kila siku malaika elfu sabini wakiingia mune ndani wanafanya ibada nyingi sana na wakitoka hawawezi kurejea tena wanaingia wengine tokea walivyowekewa mpaka ila yaumi nnasi hadha kwa hiyo wewe unaamini malaika unaamini malaika tena unaamini malaika hawa hawafanani na mwanadamu yoyote ya ayuhalladhina amanu enyi wale ambao wameamini wameamini malaika lakini pia wakaamini vitabu wakaamini vitabu vitabu ambavyo viko vile ambavyo vimetajwa ndani ya Qur'an navyo ni vitabu, ni vitabu vinne wanaongeza pia wengine kama ni vitabu vitano kitabu cha kwanza ni kitabu cha Zabur kitabu cha pili ni kitabu cha e, cha Furqan au Injil wa Taurat zabur wataurati walinjili walfurqan vitabu vinne hivyo lakini pia kinatajwa kitabu cha suhufi ibrahima wa musa kurasa nyaraka za ibrahim na nyaraka za musa waliandikiwa sheria kuwaambia watu wao wewe hapo unayeamini unaitwa na allah ya ayuhaladhina amanu enyi wale ambao wameamini wameamini vitabu vilivyotajwa ndani na quran na kuna vitabu ambavyo havijatajwa ndani ya Qur'ani majina yake na vipo na hao walioteremshiwa hatujatajiwa ni wakina nani unaamini hivyo vitabu ya kwamba vitabu vyote hivyo vilivyoteremka vimefutwa pale ilipokuja Qur'ani maneno ya Allah alipokuja Qur'ani ilifutilia mbali sheria zote zilizotangulia imebakia sheria ya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam iliyomo ndani ya Qur'an